Londres. Mila sortziehun eta berroita himetzian, John Tyndall Irlantar fisika jelaiak be azken ikerketaen emaitza aurkeztu zian Royal Institution erakunde zientifikoan. Hainbat gaz molekulek, halanula karbon dioksinak, metanoak eta hur lurhunak erradiazio infragoria blokatzen ziela zion lan haek. Hots egun beoketa efektia deitzen deogunaz ohartu zen. Beste sumaite kaldiz, zvanten argenius Nobel saridun kimilkalai eta fisikalai Suedia die ikusten beotegi efektuaren kausizale bezala. Mila sortzehun eta lautan haita seian erregai fosilek luraren beotzia askartzen ziela ondoio statu zialakos. Bena, taidelerek be ikerketa aurkeztu beno hiu urte lehenago eta arheniusek ondoi hoien berri eman beno berrogei urte lehenago Circumstance Affecting the Heat of the Sun Reyes ez dakit untsa hoskatzen dudanez ezpiek eguzki espiek berotarsunai eragiten dioten baldintzak izenbiko lana aurkeztu zian Smithsonian institutkoko kidezen Joseph Henri Delakuak estatu batuetako Albani herrian mila sortziehun eta beroita hamaseieko agorilaen hoita hioan zientzien aitzinamenduko amiketako elkartearen sortzigeren bilkuan. Bena lanhua etzian Enrikek beak idatzi, beste urbaiten izenian zin aurkezpen hoi egin. Eta beste urbait hoi, önize Newton Foot zen. Eta Önise Newton Foot hau nur debru ote zen. Hasteko emazte bat. Zientzialai, xuxen erraiteko klimatologua. Ofizio juntaz beste delako sufrageta ezen, gaur feminista eran geniokina, hunek mila sortziehun eta berroita sortzian delako Lucrezia Mott eta Elizabeth Cady andeiekin batian idatzi eta plazaratu behitzian estatu batuetako emazten zuzenen lehen manifestua zeneka faltzeko konbenioaren izenaekin ezaguna dena. Bena, ara egitin zientzialat. Mila sortziehun eta berroita hamaseieko agorilan hoita hiuko zientzia aitzinamenduko amiketako elkartien sortzigeren bilkua hartan sartzeko etzian eunize Newton futek baimenik uken. Zertakoaren, ebe simpleki, emazte zelakoz. Dena dela, berotegi efektuaren fenomena kumprenitu zian lehen zientzialaia emaztia izan zen alta baiabide hurriak ukentzutian aurkitu zian fenomen horren garatzeko. Negutegi efektioa ibuzko ikerketak adibidez etxian beian egin zutian. Lau termometro, bitrezko bi cilindro eta hutsain egiteko pumpa bat jabiliz atmosferan dien gazak behesi eta ekiaren eraginpean pean ezai zutian eta gisa horrez, zeobiak eta hur lurhunak klima kanbiatzeko aski behotarzen sortzen ahal zutiela, ondo statu zutian aipatzen dugun errandelako, eniz Newton fut hande runek. Eta mente eterdi zientzia komunitatiak etzian fut delako hande hau aipatu egine. Funtsia, beoketa klimatiko fenomenoaren deskubritzalia nur izan zen jakitiak ez dio harratik huni bereziki ondoi baikorik ekarten, maliuski, agian uano gizontio hartio elibat dutugilakoz lura ustiatzen dien multinazionalako buiak nurdaki.